Aste undaguntan, beraz, uh, eh, bastandarrak uh, eh, lasterkaldiak iraganen direla bidarrain, patxi zala berri egunon zuri? Ba, egunon jaune, egunon entzule guziak. Jadanik egin aginuen duela zenbait denbora, baina nara, ibilbide bakotxaren zailtasunak edo nundiren uh, eh, espikatzen aldaukuzu? Ba, ibizten da, behaz, behoita partituko da, diatuko da, larun bat goizian, uh, goizeko zazpietan. Eta hori ganen da hartzamendirat buruz, Iguzkimendi, mendi, itxusiko peinak pastuko dira gero sumusun morda eta jauzeiz, eta hor beharko da irubela igan, eta irubela igan eta eh, pastuko gira eh, gora makil gora mendi eskaldetan, eta mehaka, eta azkenean eh, iparlak askotik berriz bila buruz. Beka, berroita bi hortan beraz, izen handiak badira ezaunak? Ba, izen handiak biztan da, de ia bida gaitar handanat, behaz, <laughs> egiarteko plazer egiten nu ere egitarrak eh, ikustia lasterka, eh? behaz, hori dira Jaguntxo Jategarrai, Mikael Poedosuz, Matio Gastantxoa eta Elena Ager. Behaz, uh, eh, alakura jaona hori entzat, baitakit uh, antrenatzen ari direla azkar eta ez dutela garagardoan itzedan uh, azken pesta horietan. Eta gero, bai, bai, lideretan hori zanen da Maxim Kazajuz, jasko, um, irabazlea, eta bibinatamasei eta amaztazpiko irabazlea ere. Eta gero izanen dira, bai, lakast, lakast romea ere hori zanen da, uh, gero eskolde untatik uh, Pascal Dolanoa, beti urtiaga, Bo, ala, gizonetan uh, frango maila edera izanen da, emaztetan ere, motkon barri hori izanen da, Hala, jakinez berak diela errekorra eh, bi mila eta eh, sei eh? eta mairu minutaz. Eta amairuan ere irabazia baitu eh, berak, beraz, aurten heldu zauku motivatia ere. Eta hori izanen dira, Lu Virgini, Usan Izaga, Karol, horiek ere izen, trail munduan izen ezagunak direnak. Beste ibilbidea, beraz, laburagoa eta untxala zerresagoa, e, beraz, hori nuntxu pastuko da? Ba, egitxagoa ez baitez bada, zenta labujago da, baina uh, fiteago lasterkatzen da, behaz ez da antzidea jale desnibela ere hor dela, eh? mila eta segun metra desnibel iten ditu uh, oita batak, behaz alere uh, mahatoi erdi egoiten da. Eta horrek uh, lasterketa hori pasatuko da, behaz abiatzia sortxietan izanen da, eta lahla eta iparlak askoetan pasatuko da, eta iparlatik aste berroita bikoekin debukatuko dute uh, ibilbide berdinarekin. Hor ere tokikoak eta liderak? Be liderak uh, eh, jazko bi irabazunako izanen dira, behat, Joseba Lajalde eta Zaha Denklo, eta eh, aurtengo uh, berrikuntza, beka oita bata sartu da behaz uh, eskualkopan, ala nola badiren uh, sortzi lasterketa zirkuite hortan, sei egoaldean eta bi iparaldean, uh, ba, bidarraikoa azken aintzinekoa izanen dela, eta hor izanen dira behaz eskolkopako liderrak ere, ala nola bainat uh, katarain eta oiane uh, unzalu, behaz horiek, ala, uh, liderrak izanez, nahi dute eskolkopa jokatu eta eskolkopa irabazi, behaz, uh, uh, segurra zerea izanen dira lehen postuetan. Usaian bezala beraz bidarraiko plazan leku izanen da, jateko edateko, pantailak ere ezagir dituzue? Bai, urte guziz bezala uh, eh, kanaldudek laguntzen ditu uh, antolakuntzan. Ala nola egia da, lasterketa ez dela erretz uh, segitzea mendian lekuetara ez baita efeski urbiltzen. Atik, ala, kamerak izanen dira ibilbide guzian eta pantailak bai plazan, bai zuzenean uh, webbunean kanaldudeko eta bastandareko web gunean, uh, eh, ala, nahi dutenek eh, segitze lanko dute behaz edo bidarreko plazatik, edo etxetik, baita ere um, tijenek jono uh, delakoarekin, uh, horiek emaiten maitituzte zuzenean, uh, pasai abako txetan, zeten horretan basatzen direnek lehenak eta azkenak. Bez hobe uh, giruaren zat plazan segitzea, baina nara, ez direnako gizaitela ere, segitze dutea uh, beren etxetik edo izanen diren uh, eh, likutik. Antolakuntza inguruan, behar nahi dutenek uh, din uh, jaterat eta edateko izanen da uh, atxalde guzian, eh, self moduan. Ez da baita ezpada izenik eman behar, egunean bertan uh, hartzelanko da. Eta azken berrikuntza bat berdin aipatu zen eta egiarteko ez dugu bat ere komunikatu horren gainean, antolatzen dugu um, beka bat, ala, aurrentzat, uh, ameka eta amala urteko entzat, Behatzek eterrietan abiatuko dena plazatik, idu kilometrako bat eta eunta idudugaita amabost desniel pozitibo. Hala hor ere, eh, oartzen gira familia keldu direla aurrekin uh, bidarreko plazarat eta uh, interesgarri zen ere beste zerbait proposatzea plazaren itzulean uh, lagiro piskaten zartzeko eta aurre gede goztua emeiteko mendien uh, ezagutzeaz eta lasterkaren uh, ere uh, Uh, erteko behizik uh, eh, bekatiki hori ez dela pagatu izanen, uh, eh, izen emaitea izanen da, eta hor izanen ditugu egoak uh, mendianeko elkartekoak, eta hala, horien uh, laguntzeko atik nahi badu bakotsak zerbait eman, okasionea ere izanen da horiekin uh, garrizkateatzea, piskat ikusteko ze proposatzen duten beren elkartearen uh, izenean. Bauntza da, Patxi, mire esker zuri! Bai, imilezker zuek, eta aldu den egunak arte, eta berdina, ala, reiko eskaldia mazizte, din, din lasai, bila plazarat.